Ahí tengo su gata, son más de dos. Por la noche te van a llamar, que tiene ganas de portarte mal. Ah, ah. Ya no estoy activo, para darte más castigo. Si me sigues yo te sigo, Tengo nota ah. que le en tu cartera. Con el look en la carretera. Tiene dólares y español, vidrio panamera. Ay, lo que baja porque no ando con la pereza Y si tuviera que hasta la medida se me vela. Esa gata me hace mal. La convencida de darme esas Le gusta mi corto que ya sabe que yo me porto mal. Les dar una bici, una bici, bici. Ay, la gente este paga y vi que yo tengo para gastar. Aquí en los bolsillos tengo un millón. En tipo bebé, lo voy a gastar. Ya en eso estoy activo, para darte más castigo. Si me sigues yo te sigo, se nota que le hace falta un amigo. Ay, es gata a me gusta, ella hay lo que pasa cuando entro pa' buscar y mi vida, es que me educa. Gata dime si tú quieres una ida, Ay, esa gata a me gusta, ella hay lo que pasa cuando entro pa' buscar y mi vida, es que me educa. junto con él. Jaja, menor. Brrr.